Ալեքսանդր Խաչատրյան Արցախյան զվարճախոսություններ Մարտունա Դանը Բաբաջանյան Արմենակը ֆիզիկապես ամուր աշխատասեր մի փոքր պարզամիտ ազնվորություն էր Երկար տարիներ դա աշխատել էր կոլտնտեսությունում, շինարական բրիգադում, բանվորություններ անում, Բերքավակի ժամանակ էլ բեռնակիրություններ անում եւ այլն։ Աշխատանքային ընկերները լավ գիտեին Արմենակի թուլտեղը։ Նա արագ ողևորվող էր, ասինքն գոք յորոնող։ Բավական էր կողքից մեկը ասեր. «Ա, դա ինչ Արմենակին հետ է» կամ «Ես, ես էս, էս հատս, դες ինչ աննական»։ Եվ իրոք Արմենակը արագ ողևորվում էր եւ կարող էր 2-3 մարդու գործ կատարել միանգամից։ Պատմում են, որ երբ գնացել էին Արմենակի համար աղջիկ ուզելու, աղջիկը հարազատներից մեկը հարցրել էր. «Ձեր տղան ինչ փեշակոն է»։ Արմենակը զարմացած ձերքը դեպի ուսը տանելով պատասխանում է. «Ահ, ինչս խոսում, բա, ամարտունա դանելով ստղավ անցկացալ է»։ Ժոլոբը Թիթեղագործ Սերգեյ Արզումանյանին լավ գիտեն ոչ միայն Խանաբադ գյուղում, այլև ամբողջ շրջանում։ Նա շատ լավ վարպետ էր, բնավորությամբ էլ աշխուժ կտակասեր։ Մի անգամ Լեռնային գյուղերից մեկում աշխատելիս կանչում է տանտիրոջը եւ շատ լուրջ ասում. «Էս ժոլոբը ստեղ կրելական չնքշինինք։ Տեղը դուս չի։ Կինամի մաշին փռնե, տանենք խոջալով են կոշտը, ասֆալտ են երաշինինք պիրինք»։ Տանտերը գնում է մեքենա գտնելու, իսկ այդ ընթացքում Սալին սկսում է ժոլոբը պատրաստել։ Որոշ ժամանակ անց տանտերը վերադառնում է ու հարցնում է. «Մաշին կավուչ, լապետը ամալկիկա»։ «Հա, ամալկիկա, կինապեր», պատասխանում է Սալին։ Տանտերը գնում է բերում է լաֆետը, իսկ այդ ընթացքում Սալին ավարտում է իր գործը։ Տեսնելով պատրաստի ժոլոբը, տանտերը նոր միայն հասկանում է, որ այս ամենը կատակ էր։ Ջիրին եշի աղկցի։ Մի անգամ Սալին գյուղում աշխատելիս կանչում է Տարես տանտիրուհուն, ցույց տալով թիթեղից նոր կտրված ժապավենը եւ սիրալիր ասում է. «Տար թրչոս դիրթող կկղե»։ Տանտիրուհին կատարում է վարպետի հանարարությունը։ Գենա Արզումանյանը, որը ակամա վկա էր դարձել, լավ իմանալով Սալու ուիմբոզությունները, տոն էր տալիս խոսակցությանը։ «Սալի, բա ասալս վեր աղնել գցի»։ Այս պիտի ասեմ, ինքը 100 տարվա կնեգա, գիտեմ չի որ աղեր պիտի գցի։ Շարունակում է Սալին։ Ադա ինչքան աղ գցին։ Հարցնում է տանտիրուն։ Դե ճիրին ես աղը գցի, պատասխանում է Սալին։ Խյար արբուզը Տրակտորիստ Վանին աշխատում էր կոլտնտեսության ֆերմայում։ Մի օր բրիգադիր Հայրապետյանը նրան հանձնարարում է աշխատանքային օրվա վերջում գալ կոլտնտեսության բանջարանոցից վարոնք տեղափոխել պահեստ։ Վանին ինչպես ընդունված էր այն ժամանակ ռուսերեն լրացնում էր Պուտյովկան եւ վարոնգը թարգմանաբար գրում արբուզ։ Բրիգադիրը, որ պիտի ստորագրեր Պուտյովկան, նկատելով արբուզ բառը հարցնում է. «Վանի, այս ինչ արբուզ արա»։ Իրեկո խիարնալի վերտարալում, պատասխանում է Վանին։ Ապա խիարին արբուզոն ասում թավ ագուրեց, շարունակում է բրիգադիրը։ Ա, տես է, տանն էլ դաշն է կալալ է, հունց էլ հրցրել ու չէ, պատասխանում է Վանին։ Դու արխային քինա։ Նեսունց ալիկի կնոջ պապը Արսենդային հյուր էր եկել Թորանը։ Արսեն Դայուն ինչպես հարգն է հյուրասիրեցին, պատվեցին։ Մուտն արդեն ընկել էր, երբ Ալիկը պապին տարավ ճանապարհելու։ Նա պապին ուղեկցեց մինչև փողոց եւ ասաց. Արսեն Դայի, վախես ուջ, արխային քինա, ես ես աստեղ շուշուշ սնում եմ։ Մարդուանը տիշ Բադալյան Միքայելը հարգված եւ սիրված մանկավարժ էր, բարի առաքինի ազնվորություն։ Մի գիշեր կինը զարվարթը։ Նրան արտնացում է քնից ու ասում է. «Միշա, երկած, տոնուտ գողանի մտալ։ Էնա քրիշին տակին, մեր իլաշ չլացող տննականա»։ «Արավելա, վտար մարդվանը դիր թող քշանակինի»։ Պատասխանում է Բադալյանը եւ շրջում մյուս կողքին։ մարդ պիտի ենքան խմե վեր։ Քարամյան Համոն երկար տարիներ աշխատել էր Խանաբադի միջնակարգ դպրոցում։ Եղել է դպրոցի դիրեկտոր, թողել է լավ մանկավարժի անուն։ Նա ուտող խմող քեփչի մարդ էր։ Սիրում էր լավ խմել ու մի առիթով էլ ասել է. «Մարդ պիտի ենքան խմե, վեր մեռնել են յետը, գերեզմանան օխտը տարեք, ցխավդ կյա»։ ստեղ մարդի մազար մարդ կա։ Սովետական տարիներն էին։ Մի ադրբեջանցի աղդամից հարազատ գործարանի ավելցու գինին բերել էր գյուղ վաճառելու։ Հարազատը հարազատ, բայց զգուշ էր, ուրشادիր եւ իհարկե վախենում էր։ Վաճառում էր համարյա ցածր գնով։ Մոտենում է Հակոբյանը եւ վարժ ադրբեջաներով զրուցի բռնում, փորձում գինի իջեցնել։ Արդեն արժանացել էր ադրբեջանցու վստահությանը, երբ վերջինս հարցրեց. Ամին բենասեմ, իստե մարդիմազար մարդ կա։ Դես տղեմ մարդիմազար մարդը ես ու վախում էր, արխային ծախ է, հանգստացնում է Հակոբյանը։ Պատերազմի դասերը Սկսվել էր հայրենական մեծ պատերազմը։ Գերմանական բանակը առանց լուրջ դիմադրության հանդիպելու շարժվում էր առաջ։ Մարտիկ սարսափի մեջ էին։ Տագնապահար սպասում էին, թե ինչ է լինելու։ Դպրոցում մանկավարժ Գրիշա Ղազարյանը փորձեց իր կարծիքը հայտնել։ Չէ, հրվամա, այսքանը պիտի տանք նեմեցին։ Ձերքով քարտեզի մի հատվածը ցույց տալով ասել է Ղազարյանը։ Ինչքան է Գրիշա մի, հարցրել է Հակոբյանը։ Ղազարյանը կավիճը վերցնելով քարտեզի վրա նշել էր նեմեցի տրվելիք մասը ներառյալ անդրկովկասը։ Մյուս օրը Հակոբյանը նշած քարտեզով ներկայացավ Ստեփանակերտի համապատասխան օրգաններին։ Հիշեցնեմ նաև, որ մի առիթով Ղազարյանը ասել է, թե գերմանական դվա մալչիկա ացելին ավելի լավն է, քան մեր նևան։ Այնպես որ հայրենիքի դավաճանի կերպարը պատրաստ էր։ Հայրենիքի դավաճան Ղազարյանին ակսորեցին Սիբիր, իսկ հայրենասեր Հակոբյանին զորակոչեցին ռազմաճակատ։ Ժամանակներն էին այդպեսին։ Բարեբախտաբար պատերազմի ավարտից հետո երկուսն էլ ողջ եւ առողջ վերադարձան հայրենի գյուղ եւ կարծես ոչինչ էլ չի եղել, շարունակեցին իրենց մանկավարժական գործունեությունը։ Պապան Բուստանան ապախճում Սարգսյան Հակոբը գյուղի առաջին ուսուցիչներից էր։ Նա երկար տարիներ աշխատել ու բազմաթիվ սերունդներ էր կրտել արժանելիորեն վայելում է համագյուղացիների սերն ու հարգանքը։ Գյուղական սովետը գյուղի ծայրամասում մի քանի ուսուցիչների հողամաս էր հատկացրել։ Ուսուցիչները ազատ ժամանակ անց էին կասնում իրենց հողամասում, մշակում, ծառային տնկում եւ այլն։ Սարգսյանը կենսաթոշակի անցնելուց հետո իր ողջ ժամանակը նվիրել էր հողագործությանը, որ թե օգտակար էր եւ թե առողջարար։ Մահացել էր անվանի մանկավարժը։ Թաղման թափորը անցնում էր բոստանների մոտով Սարգսյանի կրծեր դուստրը Ամալյան։ Հիշելով, որ հայրը իր բոստանը շատ էր սիրում, լացելով ասում է. «Պապում բոստանա վտարեք»։ Ացենդ կտրե պապան բոստանան ապախճում։ Կամաս նրան սաստում է եղբայրը Ալբերտը։ Գաթան Հայրենական պատերազմն օրեր ավարտվել։ Պատերազմ սով ու համաճարակ տեսած ժողովուրդը դեռ չէր օղել կորացած մեջքը։ Ամեն ինչ կամած կամած ունի մեջ էր մտնում։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցում դասերը սկսվել էին։ Մի անգամ աշակերտները պատահաբար դասամիջոցին թե դասերից հետո դպրոցի ուսուցիչներից մեկին ընկեր Հախոմյանին տեսնում են հաց ուտելիս։ Նրանք խիստ զարմանում են, որ ուսուցիչներն էլ են հաց ուտում։ Սկսում են գորալ գոչալ վայ ընկեր հախումյանը հացահոտում ընկեր հախումյանը հացահոտում ընկեր հախումյանն էլ սրանց սասնելու համար պատասխանում է ընկեր հախումյանը ձեզ նման կերի քյուչի ոտում է ընկեր հախումյանը գաթայա ոտում ականջդ կանչի անգլիայի թակուհի հատ չկա որ ժողովուրդ ուտի թող գաթա ուտի ասել էր նա Ինչ իմանար, որ հերավոր Ղարաբաղում նման մտքի հեղինակ կդառնա հայոց լեզվի ուսուցիչը։ Պատերազմի վետերան հարգի ուսուցին այսպես կպավ անմեղ գաթա մականունը։ Հա դե լավա լավա Առաջներում պատահում էր ընտանի թրջունների կամ կենթանիների մոտ հիվանդություն էր սկսվում, ավելի ճիշտ կարելի ասել համաճարակ։ Մինչև Համապատասխան կայանները օգնության կհասնեին գյուղացուն կարող էր կորցնել իր ունեցած հավերի կեսը, նույնիսկ ավելին։ Բնականաբար այդ անիծված չորն ու ցավը ոչ մեկին չէր շրջանցում։ Հերթական անգամ գյուղում համաճարակ էր բռնկվել եւ գյուղացիների հավերը հերթով սատկում էին։ Դրանից անտեղյակ ընկեր Ասկարյանը մի քանի օր անընդ մեջ Տեսնելով, որ իրենց հավերը սատկում են, անհանգստացած դիմում է հարևանին։ «Ա, բահատուր, ծեր հավարն էլ ստկոտում»։ «Հա, ընկեր Ասկարյան, լուղջունն էլ ստակում են, էլա չորո եկալա», պատասխանում է բահատուրը։ «Հա, սելգյուդում տամենակ մռնն, դե լավա, լավա»։ Իմանալով, որ ուրիշներին էլ են սատկում, հանգստանում է ընկեր Սահակյանը։ Տարհավ թողստիր 1963-64 թվականներին գյուղում հայտնվեցին առաջին հերոստացույցները։ Այն նշանավոր իրադարձություն էր գյուղի եւ գյուղացիների կյանքում։ Հերոստացույցի հաճույքը վայելել ցանկացողների թիվը տարեստարի շատանում էր եւ 60-ականներին գյուղում արդեն շատերը հերոստացույց ունեին։ Աշնանային բերքահավաքը ավարտվել էր եւ կոլտնտեսությունը կոլտնտեսականներին ըստ աշխորի բաժանել էր իր աշխատավարձը։ Աշխատավարձը ստացել նաեւ մեխանիզատոր Մաքսիմ Հայրապետյանը։ Մաքսիմի հայրը նոր էր մահացել, ուզում էր գերեզմանին հուշակար դնել։ Կինն էլ ցանկանում էր հերոստացույց գնել։ Երկար քննարկումից հետո որոշում են հերոստացույց գնել։ Գնում են հերոստացույցը, հրավիրում են ուստա Լևոնին, Ասկերանի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժ Լևոն Ասրյանին։ Հավաքում են հարևաններն ու բարեկամները, կանգնեցնում են դրսի հսկա անտենան, հետո շնորհավորում են հերոստացույցը, մի լավ կերոխում անում եւ միացրած թողնելով հերոստացույցը քնում։ Արաբոտյան վեր են կենում, տեսնում հերոստացույցը վառվել է։ Սովորաբար հանգիստ Մաքսիմը դուրս է գալիս ափերից ու գոռում. «Ա կոհորենեն, ա տերիշտերա»։ Պավերասումի իմ հոր երակարգցին, դե մի հեկտար հավ թողստիր մաչին։ Ցիլինդրավոր մարդը Բաբայան Հակոբը ներքին շեն տեղամասում կոլտեսյան հորթերն էր պահում։ Այդ տարածքում էր գտնվում կատնախբյուրից եկող խմելու ջրի փակ ջրամբարը, որը միաժամանակ ջրբաժան էր հանդիսանում։ Ջրամբարի պատերից մեկի վերևի մասում պատուհան էր թողնված ավելցուկ ջուրը հեռացնելու համար։ Պատոհանի գոքում որպես ապահով անձրևից պաշտպանված տեղ անասնապահները պահում էին անասուններին ոչիլներից պաշտպանելու դեղը ԴԴՏ, դե դե որը ժողովրդի մոտ հայտնի է դուստ անունով։ Օրերից մի օր Հակոբը ցանկանալով վերցնել դուստի փաթեթը անզգուշորեն այն գցում է ջրամբարը։ Վախենալով որ թունավորված ջուրը կվնասի մարդկանց վազելով գնում է գյուղսովետ հայտնելու այդ մասին։ Ճանապարհին մտածելով, որ իրեն կմեղադրեն, նույնիսկ հնարավոր է նստեցնեն, հորինում է մի պատմություն։ Հիշելով իր տեսած ֆիլմերը, երևակայած պատմությունները հավաստի դարձնելու համար հորինում է դիվերսանտի կերպարը։ Հասնելով գյուղսովետ, արագ-արագ շունչը կտրելով պատմում է. «Ա, մի պատ առ առաջ, մի ցիլինդրավոր մարդ, մին կուլոկ ցած ջրամբարը փախավ։ Երբ Հակոբը հանգստանում է, Գյուղսովետի նախագահը դիմում է Հակոբին։ Հակոբ, ստեղ շպյոնը ինչ անում, ասա, ասա տստանք ինչ արել։ Հակոբը պատմում է իրականությունը։ Ապահովության համար հայտնում են Խանաբադի եւ Ղլեժբաղի բնակիչներին, որ չօգտագործեն կատնախբիրի ջուրը։ Հետո սանեպիդստանցիայից եկան, ախտահանեցին ջրամբարը ու գնացին։ Ժողովուրդն էլ մի քանի օր ուրախ-ուրախ պատմում էր ցիլինդրավոր մարդու պատմությունը ու ծիծաղում։